laguntza elditik baditugu uh, gozoaz eh? Uh, badugu garantizen programa bat, uh, hor uh, laguntza jarrikia da urte batez, eta horren uh, horrekin uh, gazteak dugu du sospizka bat laguntza largoita marri euro hilabetean, baina uh, segitpen bat izan behar da eta gazteak gauza bat zin behar ditu. Horrekin kontaktu atxiki dugu, uh, entxatu gira gauza bat zuen antzea ere, eh, horrekin, eh? deskonfinamendua prestatzea, gero beste diru laguntza batzu baitu estatuaren gandik, hori dozio batzu mintatu behar dira, eta beste batzu ino departamentuaren gandik, hori beharretan diren uh, eh, gazteentza. Olako egin ditugu, eh, eh, andana bat, eta batez ere gazteak entzun uh, eh, zaitasuretan zirenak, eta uh, pixka bat, oaiko garaia prestatzen hasi. Jakin eta, uh, hala, gazta enitz ez dakizkigula ino pastuko diren. Ordan galdera hainitz gelitzen dira gaino. Ah, hain zuzen, eh? Udan adibidez, hemen eh, Ipar Euskal Herrian eh, hainitz sasoilari bada, ostalaritzan eta gazte hainitz galde egiten da. Hor, mementoko, ez duzue galderik, edo bideratzen alditu gazteak, edo ez diakintasun hortan zirezte? Momentuan ez diakintasun egin gira Eh? Uh, hor, eh, konfinamendu demoran ukan ditugun lan eskaintza hainitz, uh, supermerkatu ditik eta Eh, gero ostalaritzan eta eh, dena antena kokatu da hor momentuko, eh? eta den astean egan nendu estatuak ze nola idekidura, nolako idekidura eginen den, eta bentsatzen dugu, ba, ostatu jatetxetan eta lekuak mugisten badira, uh, lan eskaintzak ere gutxituko direla, uh, ainitzeak sozoin bat, zuten eta kasi urte guzia horrekin uh, diziziren batzu, eh? oientzat uh, komplikatu izanen da, ikasle nintzek ere uste dute egiten zituztera dula udako lanak, eta hor behar pentsatzen dut, uh, gazte batzu, uh, eh, zaitasunetan eta uste dugu guk uh, eh, gara jortan hor uh, jende gehiago ikusko dugula. Nola senditzen dituzu gazteak, haiekin mintzatzen zilarik, ulertzen dute egoera olakoa dela eta zaila izanen dela, edo uh, beldur dira beren uh, denetarik bada hor ere, erran eh, ezake. Batzu ahunt bai, kezkatuak, gineatuak, eh, beste batzu, bo, argunt ah, gutiago, eh? hor denetarik bada erran ezagun. Baina uh, egia guk ere ez nola pasatuko den uh, uh, berriz hori, hor, guk ere baitugu uh, galdera ikurrainitz eta... Bon, ba, dela, eh, ekonomia, baina ze eskaintza, nok uh, jende batzuek galduko dutela lana hori argira, nola, zonbatek, uh, ze den gero, hori guzia, pixka bat, uh, eh, ezekinen gidea hori dekin hor. Egan dugu ekainaren biti goiti ara, e, bulegoetarat itzuliko zidezte, edo jadanik elpermanentziak atxikiko dituzue adibidez zuk zure kasuan? Orban, uh, eh, egoitzen agusian, or, bai honan eh, siada janik azte uh, eh, bai antenan ere, horiek gure lokalak dira, horiek uh, ireki ditu janik asteuntan permanentzia batzu uh, atxekiz, itzorduarekin diren permanentziak, edo nik usta eta kanbo egiten baitut, uh, kanboko ez da ekainak dia behin olean idekiko, usta ditzen aldiz, zeldo nastean behar ditugu itzorduak, ditugu eta be, gazte batek behar balin badu edo itzordu bat hartu, uh, deiz dezala egoitzen agusirat, eh, hor, zero bos, bos behatzi, bos behatzi, sortzi, sei, zero, eta hortik emanen dute uh, kontseilariaren zemakia eta itzordu baten hartzeko para daukaren du gazteak. Eh? Enan elduen goiti, uh, albezain bat jende ikusiko dugu, eta arraiz entzitzen dugu, kainaten bitik goiti, gutxi duran beran normalki asko da lanean behiz.